Sveiki, gerbiami studentai. Šiandieną norėčiau pradėti paskaitų dalį skirtą konkretiem skirtingiam pasaulio regionam ir jų patekimui į europinės ekspansijos lauką. Ir <clears throat> pirmas, pagrindinis, svarbiausias ir ko gero nepaprastai didelę įtaką pasaulio istorijoje daręs, buvo Indijos subkontinentas. Na, Indijos subkontinentas e, tuometinis, tai gerokai daugiau negu dabartinė Indija, nes, na, patys žinote, <laughs> Indijos pavadinimas nuo Indo upės, o Indo upės e, dabartinė Indija nėra. Ji teka per Pakistano teritoriją. Taigi, įsivaizduojant naujų laikų Indiją, reikėtų įsivaizduoti regioną, ko gero kokiu 30, o gal ir 40 procentų didesnį nei dabartinė Indijos Respublika. E, kuo jai svarbi e, buvo mūsų mūsų kursai, ogi tuo, kad būtent Indijoje buvo, sakykim taip, išbandyti skirtingi poveikio metodai, skirtingos priemonės. Uh, skirtingi europiečiai laikėsi skirtingos taktikos, na, pasiekdami gana, gana aiškių tikslų. Nes e, kalbant apie Ameriką, tai tenai mm, technologinės problemos, ar galima ją užkariauti, nebuvo. Tiesiog laiko, pinigų ir kareivių klausimas. Afrikoje, Afrika daugiau gynė klaikios gamtinės sąlygos nei e, afrikiečių valstybės – Na, o tose Azijos dalise, kur buvo centralizuotos ir stiprios e, imperijos, ten europiečių reikalai, na, sakykim taip, susiklostė gan sudėtingai. Tuo tarpu Indija jį savo išsivystimo lygio, techninių, technologinių, šiek tiek gal ir jau atsiliko nuo Europos, bet ne taip jau baisiai, kad, kad uh, Mm, kaip, sakykime, Šiaurės Amerikos indėnai. Gyventojų demografiniu požiūriu taip pat tai, tai buvo visiškai galima palyginti su to metinė Europą. 15 amžiui gyveno kokie 70, na gal 100 milijonų gyventojų. Panašiai buvo ir Europoje. E, tas gyventojų skaičius nuolatos augo ir, ir nu, 17 amžiui Indijoje galėjo būti apie 150 milijonų gyventojų. Vėlgi gana panašu į Europą. Tik tai viena ypatybė, kad Europa kaip suvienita galybė, Indija nei domėjosi, nei domėtis galėjo. Buvo paprasčiausiai suskilusi vienokias ar kitokias valstybės. Nuo tos valstybės, kurios aktyviausiai vykdė savo kolonelinės ekspansijos politiką Indijoje, jos išskyrus Prancūziją buvo, tiesą sakant, visiškai mažos. Nei e, Portugalija su savo, na, geriausiu atveju pusantro milijono gyventojų nei Anglija su 5,5 milijono, na tikrai nebuvo ta galybė, demografinė galybė, kurį būtų galėjusi kareiviais už, už, užpilti mm, Indijos mm, subkontinentą. E, kalbu apie subkontinentą dėl to, kad e, iš tiesų Indija ji yra savotiškai izoliuota nuo likusios Azijos dalies, nes į rytus Bangladešo ir Tailando džiunglės – pro kurias ten taip lengvai ne, ne, neprasiskverbsi. Nesugebėjo net, net ir per antrą pasaulinį karą japonai tai padaryti, nors visai šalia Indijos buvo. Į šiaurę, patys žinote, Himalajų kalnynai, į vakarus dykumas, Belučistanas ir, ir na, pietinis Iranas dabartinis ir, ir, ir irgi Aleksandras Makedonietis ten savo kariuomenę atvedė, kas iš jos e, beliko. Žodžiu, kelias į Indiją buvo sausuma, gana geras, gana saugus ir patogus, bet jisai geografiniu požiūriu apsiribojo šiaurinę Indiją, dabartinio Delis į šiaurę nuo jo. Buvo galima keliauti arba per Afganistaną į Centrinę Aziją, arba į dabartinę šiaurinį Pakistaną ir, ir toliau į Persiją, į šiaurinę Persiją. Na, iš ten jau kur, kur, kur, kur tik tai norit. E, taip, taip jau susiklostė, kad e, atrodytų, jog e, Indijai patogiausia būtų vystyti laivybą, bet su ta laivyba susiklostė irgi keisti dalykai. Plaukioti tai plaukiojo, bet tolima okeaninė laivyba buvo arba nereikalinga, arba neįdomi, arba sunkiai įmanoma realų ekonominį pagrindą turėjo arabų pirkliai su jų laivais. Jo labiau, kad dar ir šiaurinė Indijoje esant dideliam musulmonų kiekiui, plaukėjimas į Meką ir Mediną, hadžio atlikimas taip pat e, skatino tokį susisiekimą. Nors plaukėjimo sąlygos, tai jau žinot, kaip ten bežiūrėti, tikrai buvo geresnės negu, sakykime, šiauriniam Atlante, kuriame vystėsi europinė laivyba ir išteklių, medienos laivų statybai Indija tikrai turėjo. Na, bet susiklostė kaip susiklostė, pietinė Indija, kur, kur daugiausiai buvo tokių uostų ir laivybos centrų, nelabai, na, sakykime taip, nebuvo didelių ir centralizuotų valstybių, kurios būtų suinteresuotos tokiu plaukėjimu. Arabų konkurencija buvo milžiniška, jo labiau ne, ne musulmonų laivybai. Na, o centralizuotos ir didelės valstybės, tokios kaip e, Didžiųjų Mogolo imperija, pagrindinė Indijos valstybė, kuomet pasirodo europiečiai tenai. Mm, jų valdovai buvo tokie, kad na, 18 amžiaus vienas armėno istorikas, e, rašęs apie Indiją, e, parašė, kad europiečiai įsiskverbė Indiją dėl didžiųjų mogolų kvailumo. Nes didiesiam mogolam nei laivyba, nei, nei laivynas, nei kažkokia ten tokia okeaninė prekyba tiesiog nerūpėjo. Jie buvo iš Centrinės Azijos ir, ir na, vienas iš jų mm, didžiausias ar toks takingiausias istorijoje, labiausiai žinomas Indų, labiausiai mylimas ir dabar Akbaras, arba Akbaras didysis, kaip kartais jį vadina. Jisai buvo nuvykęs pasižiūrėti, kaip atrodo okeanas, pasižiūrėjo ir, ir, ir, ir pasakė, kad na, Alacho darbai dideli ir nesuprantami. Mm, tuo jūrinė, okeaninė, didžiųjų mogolų laivyba ir politika ir pasibaigė. Na, <clears throat> kaip e, bežiūrėti, Indija taip pat suskilusi labai ryškius ir skirtingus regionus kaip ir Europą. E, skirtingos kalbos, skirtingos net, netgi galima sakyti rasės, skirtingos religijos. Dominuoja e, be abejo hinduizmas, mm, bet hinduizmas turėjo vieną savotiškas tokią ypatybę. Atversti hinduizmą faktiškai nebuvo galima. Tu arba gimsti hinduistu, arba, arba negimsti. Na, karma tokia tavo, va, gimiai ir, ir, ir gimiai. Kokio e, tu kastoj gimiai, tokio ir gyveni. Hinduistų misionierės, na, čia tiesiog fiziškai tai, tai beveik nesuprantama. Negali tokio būti. E, be hinduizmo buvo daugybė vietinių religijų, daugiausiai pagoniško tipo. E, Indija buvo derlinga vieta sektom įvairiausiam, sinkretiniam, kaip taisyklė, tokios maišytos vietinio pagonizmo, musulmonų idėjų ir, ir kas irgi gana savotiška krikščionių idėjos. Krikščionybė į Indiją atkeliavo gana anksti, na, bent jau ten nuo kokio šešto e, šimtmečio tikrai yra vadinami nestoriečiai ar, arba paštalo švento Tomo pasiekėjai. Jie gyveno tiesą, nestoriečių santykiai ryšiai su, su likusiu krikščionių pasauliu buvo gana, gana menki. E, žinojo, kad Europai, kad kažkas tokio yra, bet, bet nežinojo nei kas, nei kur, nei, nei kuo jie skiriasi, sakykime, nuo katalikų. Uh, Kitos Indijos patybės buvo tai, kad šiaurinė Indijoje islamo plėtros dėka užkariavimo susikuria na, gazevidų vadinama, gazevidai tai gazy, gazy švento karo dalyvis. Susikuria musulmonų dominuojama, dominuojama valstybė, iš kurių pagrindinė susiklosto Delio sultonatas – Na ir musulmonai tarsi tampa tokiais Indijos vienytojais, bet na, vienit jie galėjo kiek tik nori mm, atversti į islamą daugumos gyventojų jiem nepavyko, net ir ten nepavyko, kur, mm, kur, kur jie įsitvirtino ir, ir valdė šimtmečiais. Na ir taip jau gavosi, kad žiūrint į visą Indiją, santykis tarp hinduistų ir musulmonų buvo vienas prie septynių. Mm, viena musulmonų septyni hinduistai – kaip e, ir, ir koks yra islamas pakantus, e, ypač pagoniam, turbūt ir patys įsivaizduojate ir, manau, girdėjote, ką, ką islamistai krečia, kad, kad ir Prancūzijoje. E, na ir, ir Indijoje buvo tas pats. Sugyvenimo nebuvo. Paprasčiausiai musulmonų užkariautojai ėmė ir, ir suformavo, sakykim taip, šiaurinėj Indijoj valdantį feodalinį elitą. Feodalinį tai, tai dar visaip tenai buvo išliko hinduistų mm, feodalinės valdos vasalinės, bet jie su, suformavo biurokratinį, tai, tai, tai jau tikrai elitą. Dar kita problema buvo, kad tie užkariautojai buvo labai mišraus tautinio, na, tautų kratinys, pavadinkim taip. To dėka net susiklostė specifinė kalba ir, ir dabar egzistuojanti vadinama urdu. Urdu reiškia karo stovyklos kalba. Taip, tu, tu, truputį farsi, persų, bet ten ir arabo, ir indiškų žodžių toks supaprastintas variantas, kad galėtų susikalbėti tą daugiakalbę masę. Tas tautinis etnografinis įvairumas musulmonų užkariautojo irgi savo vaidmenį suvaidino. Mm, Indija net ir ta šiaurinė Indija, net ir Delio sultonatas buvo mm, etnoso m, mm, tokia mišrainė. Nebuvo centralizuota, ne, ne, nebuvo ypatingai ir, ir e, galinga. Stipri valstybė, bet ne, ne, ne, ne super gale. Ir, ir nukentėjo nuo ko daug, <laughs> net, ne tiek nukentėjo nuo, nuo, mm, nuo kovų su, su hinduistiniam valstybėm, kiek nuo musulmonų pasaulio. Iš pradžių palėtė, aišku, dar ir Čingischano ir Mongolų ekspansiją, bet e, tokia ypatinga smūgį e, sudavė Timūrą, Timūrą e, Lenko, Timūrą Šlubio imperiją. Apsilankė jis, taip sakant, Delyje, Ir nors ten kaip ir paliaubos buvo, kaip ir pasidavė jam, bet išvykdamas įžudė visus dėlio gyventojus ir, ir pakeliu į Indiją nusiaubė. Na, Timūras šiuo požiūriu buvo garsus veikėjas. Mm, iki Hitlerio tai ko gero antras ir na, gal, gal ir trečias pagal žmonių nužudytų skaičių. Bet e, nužudytų kaip represijų metu, ne šiaip kad sukelto karo, tai ko gero jisai mm, na, su Čingischanu pralenkė, pralenkė Čingischaną. Na, įvairiai skaičiuojama apie 60-70 milijonų žmonių. Timūras iš, išžudė, tai iš tų absoliučią daugumą sudarė musulmonai. Na, kliuvo, kaip sakant, kliuvo ir Indijai. Taip, jisai neįjungė Indijos į savo imperiją, bet kelius, kelius parodė ir tai vėliau suvaidino savo rimtą vaidmenį. Na, jeigu jau taip kalbėti visuomenės požiūriu, tai Indija be abejo buvo mm, feodalinė, tiesiog va tokia išvystyta ir, ir nelabai išvystyta feodalizmo valstybė, su visais feodalizmo džiaugsmais, tai yra mano vasalas, mm, nėra mano senjoro vasalo, daugybė ryšių, kurie saistė valdovus su, su pavaldiniais, buvo gana tokie Mm, laikini, sakykim taip. Didelio lojalumo nepasižymėjo. Urbanizacijos lygis buvo pakankamai aukštas, apie 10 procentų Indijos gyventojų gyveno miestuose, bet e, daugiausia susitelkė tie miestai buvo taip, e, pietinė Indija arba šiaurinė Indija ten, kur, kur grinai hinduistinės bendruomenės, ten ypač didelių miestų nebuvo. Na, buvo sostinės, buvo gana dideli miestai, bet e, tiesą sakant, miestų dydis tai bu, dažnai būdavo įspūdingas. Ir, ir 20 tūkstančių gyventojų galėjo būti, ko Europoje tuo metu nebuvo. Tik miesto statusas, vėlgi, kaip beveik visur Azijoje, jeigu Pats miestas savo feodalo kokio neturėjo, Samorino sultono ar, ar, ar, ar šiaip kokio vado. E, tai dažniausiai vis tik būdavo jie žemesniai būklėje, nei, nei, nei kad likę apylinkių gyventojai. E, Indijoje taip, kelionių galimybės palyginus su, su, su Kinija ar, ar nežinau, ten, ten kokiu tarpupiu buvo gana palankios, klimatas palankus, bet buvo ir minus. Didžiausias iš kurių tai liučių sezonas, kuomet ten e, nei kariauti, nei, nei keliauti, nei ką nors daryti buvo tiesiog neįmanoma. Na tai jeigu lyja trys e, kokius mėnesius ir lyja taip, kad nei ten palapinę pastatysi, jeigu kalvos nėra, tai per kilometrų kilometrus tiesiog bus e, ištisas ežeras, negilas, na, pusę metro, metro, bet tai patys su, su, supraskit, kaip ten gali kavalerija ar, ar, ar pėstininkai žygiuoti. Įsigudrindavo, bet įsigudrindavo arba labai nedideli dalinėliai, ar, ar, arba, arba europiečiai jau tiesiog iš pasitimo ir piktumo, kad reikia kariauti, tai, tai kariauti, lyja, nelyja, nesvarbu, vis tiek savo padarysim. Bet pačioje Indijoje permanentinis karas tai buvo labai sezoninis reiškinys ir išskyrus kokias nors grandiozinės tvirtovio apsiautis, kur metų metus galėjo vykti, e, dažniausiai tai visas tas feudalizmas ir išliko, nes, na taip, pakvečia į karą, kuomet e, nelyja, na tai kiek ten gali kariauti, na, mėnesį, nu, galbūt e, tris. Tuo tarpu kontinentas milžiniškas ir vėliau iš Agros, na, didžiųjų Mogolo imperijos sostinės, per metus, pirmin atgal, na, buvo galima nukeliauti iki vidurio Indijos, iki Bengalijos, Kalkutos miesto, na, galbūt iki, iki Indijos vandenyną pamatyti ir grįžti atgal atstumai milžiniški. Sunku buvo juos įveikti, tiesiog atsižvelgiant į Indijos, Indijos e, ypatybės. Labai mažai e, drekinamų žemių, tik tai apie 5 procentus, na, kur irigacija, kanalai ir taip toliau. Kitaip tariant, ryžių neaugino. Iš dalies ir nereikėjo, kiek kitos kultūros puikiai augo, o iš dalies e, indų visuomenės požiūris – kapstimasis po tuos purvynus, e, sodinant ryžius, tai čia na, tas tai galėjo daryti, kuris iš neliečiamųjų kastos koks nors, kuris savęs negerbė na arba ten jau visiškai badauja, moteris galėjo užsiimti, bet e, kšatriai kokiam šūdrai, valstiečių kastai ar, ar jau ką ten apie brahmaną, tai, tai net pažiūrėti ten į tą ryžių lauką, koktu darydavosi. Nu, ką jau ten dar, dar lysti, susilenkus karštėje, murgdytis, tai, tai, tai tam purve. Ne, tai buvo ne Indijos pasirinkimas, jo labiau, kad ir irigacijai tinkamų tokių daug upių nebuvo. O tai veda, žinote, prie ko. Na, tai tos senosios civilizacijos, tokios kaip, kaip uh, Egipto, kaip uh, Tarpupio, kaip Kinijos, josgi buvo irigacinės. Valstybės didelės, centralizuotos, imperinės, reikėjo ne tiek karam kariauti ir mokesčius lupti, kiek uh, koordinuoti užtvankų pylimų drekinamųjų laukų statybą. Indijai to nereikėjo, tai galbūt dėl to, ne, nebūtinai vien tik dėl to. Niekada, kažin kokios tokios centralizuotos imperijos Indijoje ir nebuvo. Derlių sugebėdavo užauginti du, kai kuriuose vietose ir tris, kaip minėjau, gyventojų augimas galėjo būti gana mm, spartus pragyvenimo lygis, e, lyginant su Europą, buvo šiek tiek žemesnis, taip vidutinio indo. Bet vis tik, kai atplaukė Portugalai, o vėliau ir Anglai, tai nustebinti europiečiai kažinko neturėjo. Na, audiniai dar, dar, šiaip taip ten. Daugiau ne patys audinėjo, kad europiečiai mokėjo gražiai juos nudažyti. Raudonė, kokia mėlynė. E, Indija su tuo buvo prašiau kaip prašiau, ten balta spalva geriau buvo, nes karšta ir, ir baltas audinys atspindi, saulės spindulius karščio ne, ne, ne, nesutraukia. Na, Europoje kaip tik atvirkščiai. E, galėjo kai kurie ginklai, metalurgijos gaminiai. Dėl klimato su žirgais, ypač centrinė Indijoje, buvo labai prastai netinkamas sąlygos geriem grinakraujam žirgam. Šiaurės Indijoje kas kita, bet na, patrankas buvo galima atvežti, nors indai puikiai žinojo ir, ir patrankas, ir, ir, ir kebūzas. Europiečiai šiuo požiūriu nieko ten nustebinti negalėjo. Tikrai tai Indijo, ne, ne su indais, o ne Amerika su indienais saliginai daug, kadangi dalis Indijos tai seni kalnai, tie kalnai erozijos veikiami ir, ir, ir paviršiuje aptinkamas naudingos iškasenos, tai sakykim taip, Indija europiečius įtraukė, nes ten buvo e, gana daug ir gana na, rinka prisodrinta brangiųjų metalų, sakykim taip net ir skurdus valstietis galėjo puošti savo ten žmoną, duk, dukras įvairiausiais papuošalais. Tiesą sakant, ir dabar Indijoje ten, jeigu būsite, tai, tai galite to pamatyti. Ypač jeigu jau ten pasipošia kaip nors. Tai tai, tai, tai prastos kokybės, prastos prabos, e, su, su kokiais nors įtartinais tenais, ten seit brangakmenės, bet, bet mėgsta tą blizgesį. Jo labiau, kad tais laikais, tai, na, reikėjo jau būti visišku, ten plėšikų, banditų, degeneratų, kažko, kažko serijinių žudikų, kad iš moterų plėšti jų papuošalus. Na, buvo toks va, šeimos, kaip čia pasakius, santaupos, kurias nešiodavo e, žmona kuomet e, atplaukė... Ai, koks buvo Indijos e, karinis potencialas, galite logiškai paklausti. Tai čia nesunku paskaičiuoti. Visose visuomenėse e, kariauti galinčių, efektingai kariauti galinčių žmonių netaip jau ir daug yra. Procentas pusantro. Indijoje, Indijoje tai buvo dar apribota ir, ir kasto arba varno vadinamos sistemos čia pas hinduistus. Jeigu pas musulmonus teoriškai kiekvienas vyras e, galėjo ir, ir turėjo e, būti kariu. Tiesa, na, tarp galėjo ir turėjo ir buvo, tai ištisa praraja. Jo labiau profesionaliu kariu. Na, o toks su, toks su kauku, tai ten iš jo naudos mūšio laukia beveik jokios. Daugiau žalos padarys, suvalgys, panika kris, toli nužygiuot negalės. Na, bet, na, bet e, iš dalies gal ir tas užkariavimas pavyko santykiu vienas prie septynių, kai, kuomet e, musulmonų potencialas kovidas žymiai didesnis. O ta, tuo taru, tuo taru kariauti turi tik tai kšatriai. Tai yra karių kasta, viskas nei brahmanai, nei šudros, nei, nei visos kitos kastos ginklo į rankas e, neims nei su, nei su reikalu. E, taip, išimčių buvo, tai sakykime, račputanai vadinami, kur neiškiaus kilmės kokie nors feodaliniai kariniai veikėjai iškyla, kyla, ir visi žino, kad jie jokie nekšatriai. Bet tada paaiškina, kad taip aš nesu, Nu, čia joks toksai mm, šatrius grinakraujis, bet va, ten mano mamars, mamars ta, turėjo reikalų su, su vietiniu nu, šatrium, su radža kažkokiu, permėgojo. Štai aš toks nesantokinis šatrijas, ką dabar padarysiu, tai aš dabar valdau čia porą, čia porą, na, va, toks. Tai išimčių atsirasdavo, bet iš principo vis tik tai skaičius buvo ribotas. Na ir Nu, kariuomenės iš dalies ir dalies ir daltinis profesionalizavimas buvo Indijoje beveik neišvengiamas. Nes kšatrijus negali jisgi žemės dirbti, ten, ten kažkokiais verslais užsiimti. Nu, tik tai kariauti, tai, tai o ką, tu čia, prie, čia prikėtini valdovą ir tarnauja jam kaip karys. E, nauda iš, iš tokių karių paveldimų irgi buvo šiaip savo. Toli gražu kario šeimoje ne visi gimsta tokie, kurie galėtų ant žirgo jodinėti ir iš lanko taikliai šaudyti. Bet visgi buvo. Tai karinis potencialas e, su milijonas karių, jeigu visų, visą Indiją susivienytų. E, beje, nemaža dalis iš jų su šaunamu e, ginklu, tinklu, tai nuo 10 iki, iki 20 procentų skirtingose kariuomenėse, tai irgi čia europiečiam juos pagazdinti savo pėstininkais buvo sunkoka. E, na, bet šiaip jau mm, iš tų, iš, iš, iš tų visų valstybių didžiausia, na, didžiųjų mogolų imperija, jį galėjo surinkti apie 300 tūkstančių kareivių va, į vieną vietą. Tiesą sakant, kartą į metus jie, jie tokius apžiūras darydavo. Uh, Ten buvo tokia e, socialinė atrakcija, susirinkdavo ir didysis mogolas pareikšdavo, kad jeigu kas nori, gali užimti jo sostą. Te reikia įveikti jovą susirinkusius draugus. Tai kartais kvailių atsirasdavo, kurie bandydavo su ginklu rankoje ten užkariauti. Na, žūdavo ir žūdavo, nieko nenuveikia. Nustebindavo. Bet, e, na, toks va, teorinis Mm, pažaidimas su opozicija egzistavo. E, bendrai didžiojo Mogolo dvaras, jeigu kur keliaudavo, tai ten kartais e, su savo drambliais, su haremu, su gvardija, su artilerija, e, tiesiog judantis miestas būdavo. Iki 120 tūkstančių žmonių kartu su imperatorium galėjo pasirodyti. Bet iš tų 300 tūkstančių, kaip minėjau, surenkamų, sušaukamų, jų nebuvo galima išlaikyti ilgiau negu mėnesis arba du. Realiai va ir išeidavo valstybė milžiniška, bet e, tokia mūšio laukia gali veikti korpusas 50-60 tūkstančių. Iš dalies dėl to, kad išsivaikščios, išsibėgios tą kariuomenę, iš dalies e, dėl to, kad o kaip jie išmaitinsi tokį super miestą judantį. Nelabai pavyks. Nelabai ir, ir, ir pavykdavo. Tai e, taip, Karinis potencialas buvo milžiniškas, o kai prireikdavo konkrečių karo žygių, paaiškėdavo, kad e, nelabai yra kam ir kariauti. Ypač jeigu kariauti kaip su europiečiais reikėdavo metų metus, o kartais ir dešimtmečius, vien tik tam, kad iškrapštyti iš kokios nors užimtos vietovės. Dominuojanti Indijos e, visuomenės forma buvo kaimo bendruomenės, nepaisant kokios valstybės bebūtų, ir ten viskas būdavo iš tiesų kasdienybė ir sprendžiama. Matau, kaimo bendruomenių vadovam buvo tas pats, kas juos valdo. Ar, ar e, svetimi musulmonai, ar savi hinduistai, ar, ar atvykę Olandai, ar dar kas nors e, tokio. Kastų sistema davė dar vieną fenomeną. E, mažą socialinį mobilumą. Tai iš kastos į kastą negali šiame gyvenime pereiti ir neturi pereiti, ir niekas neskatina tave, kad, kad, kad tu pereitum. Kurgi meitant, ten ir gyvenk. Kastos jos ir dabar Indijoje veikia, nors jos yra kaip ir uždraustos oficialiai, bet neoficialiai. Tai, mm, tiesa, jų dabar pridaugėjo iki šimtų, ten yra viena net ir taksistų kasta. Nu, ką reiškia kastoji priklausyti, tai veikia kaip savotiška tokia profsąjunga ir gentis Iš kitos pusės tu turi užsiimti tik tuo, kuo ta kasta užsiima. E, Kastų populiarumas e, buvo skirtingas. Viršūnė šventikai brahmanai, ant antroji vietoj kariai kšatriai, toliau šūdros žemdirbiai, bet šalia to dar 74 kastos, bent jau 18 amžiuje buvo e, įvairių įvairiausias. Vieni tai jau ten patys prašiausia, kur purvinais darbais užsiima visokie lavonų laidotojai ar, ar skerdikai ar, ar šiukšlininkai. E, treti e, specifinių specialybių žinovai. Na, kalvių galėjo kasta būti, galėjo būti jūreivių, galėjo ten tokių mm, vadinamų upių čigonų, e, visko galėjo būti. Kitaip tariant, Indijos gyventojų akim, na, atsitrenkia kokie arabų pirkliai. Na, tai gerai, jie savo kastą suformuoja, nors patys arabai taip nesivadina. Atsirado portugalai, puiku bus jie jokios tragedijos dėl to, kad kažkas užsiimantis specifiniu darbu, skirtingai atrodančiu, e, ima ir gyvena šalia hinduistų. Tragedija prasideda, kai jie pradeda keisti hinduistų gyvenimą arba bando hinduistus į savo pusę patraukti. Tada taip, tai sukeldavo priešiškumą. Na gerai, Indija, Indija, o koks, taip sakant, velnės nešė europiečius į tas galeras? Nu, nešė du dalykai. Kaip e, Vasko Dagamas, kai klausė krikščionis ir, ir e, prieskoniai, na tai krikščionis su krikščionim. Kažkas labai vykusiai 13, nu, gal ir, jau ir 12 amžiui pajokavo Europai. Parašė laišką nuo presbiterio Jono, Ir ten e, aprašė, kokia puiki imperija yra kažkur Azijai. Na ir tas presbiteris Jonas, jis ten, ten daugybės karalių ir, ir kitokių feodalų valdovas, na, tokia rojų žemė, galingas krikščionis. Ir jis rašo va, europiečiam, kad girdi, reikėtų užmėgsti santykius ir sunaikinti musulmonus iš dviejų pusių užpulti. E, kas ten buvo, ar, ar čia kažkokia parodija, ar, ar kažkoks propagandinis triukas, ar kažkokie gandai apie Etijopiją galbūt, o galbūt apie mongolus, nes dalis mongolų e, Čingischano palikonį iš tiesų buvo krikščionybę priėmė e, nestoriečiai. Neišsilaikė tos krikščioniškos mongolų valdos, na bet vis tiek – Tai ką daugiausiai Europoje žinojo apie Indiją, tai buvo iš Aleksandro Makedoniečio žygių laikų, jau per antras, trečias lūpas atėjo pasakojimai. Buvo viena kita žinia iš, iš, mm, iš romėnų geografų. Buvo romanai, ten ypač Aleksandro romanas, na, fantasmagoriją ar, ar fantazį apie Aleksandro Makedoniečio žygius Indijoje. Ir e, buvo vieno kito keliautojo pasakojimai. Garsiausias iš jų tai Marko Polo. Tik su Marko Polo buvo bėda. Taip, jis oficialus e, Romos popiežiaus pasiuntinys mm, e, nuvykęs į pas Kubilai Haną, Čingis Hano įpėdinio mm, imperiją užkariauta Juan dinastijos e, valdoma Kinija ir tapęs ten vienos provincijos e, valdytoju ir panašiai. Tik tai bėda, kad e, pats Marko Polo nieko nerašė. Jisai grįžęs į Italiją dalyvavo kare, pakliuvo į nelaisvę, bet kadangi jisai buvo laivo kapitonas, mm, su Genuje Venecija kariavo ir, ir pakliuvo. Tai buvo taip gana garbingai įkalintas. Na ir įkalintas buvo su tokiu aferistu ir padirbinimu šnipinėtojų pinigų Rustičelo, kuris prisiklausęs Marko Polo pasakojimą ir parašė tą pasaulio stebuklų knygą, kur nuo savęs pridėjo, tai, kas buvo neįtikėtina, nutilėjo, ne, ir, ir išėjo e, ta, ta knyga Marko Polo pasakojimo pavydalu, Mažai kas ją tikėjo, tokiu baronu Minhausenu laikė, bet vis tiek tie, kurie plaukė į Indiją, su šita knyga buvo uh, susipažinę gana, gana neblogai. Be Marko Polo kur irgi visokiausių dalykų prirašyta. Tiesą sakant, Markas Polas aprašė, kad presbiterio Jono valstybė buvo sunaikinta, nu, ten su visokiais stebuklais, bet išpjovė ją tiesiog mongolai ir, ir išnyko be pėdsakų. E, nepadėjo. Vis tiek nuoširdžiai europiečiai tikėjo, kad kažkur turi būti milžiniška krikščioniška E, imperiją ir, ir plaukimas į Indiją, tai ir buvo tos imperijos paieška, sąjungininkų paieška prieš vis labiau Europą spaudžiančių osmanų e, galybę. E, turbūt viršūnę pasiekė, tai Džono Mondevilio ten tokia knyga, tiesa bejotina, ar jis iš viso toksai buvo, bet uh, prirašė ten ir e, vis, visokių niekų apie dvigalvius, e, begalvius, šunagalvius ir, ir šiaip su ilgom ausim Indijos gyventojas. Mm, na, fantazijos fantazijom, bet svarbiausia buvo, kad Indija vėlyvais viduramžiais buvo imta suvokti kaip kažkoks na, nuostabiausia žemė pasaulyje na, rojus, nerojus, bet e, ta vieta, į kurią būtina nuvykti. Ten gimnosofistai išminčia, čia apie jogus Indijos, e, dar nuo Aleksandro Makedoniečio sutiktus. E, tenai yra visokie nustabus gyvūnai stebuklingi, tenai aukso tiek, kad, kad Europoje geležies tiek nėra. Ten oras ir vaisiai tokie, kad gyvena žmonės šimtus metų. Na, moteris, moteris irgi nereikia pamiršti, pusnogės gražios ir ir, ir lengvai pasiekiamas. Na, vienam kitam kareiviui, jūreiviui, tai ne paskutinis patrauklumo šaltinis. Žodžiu, Indijos manija buvo milžiniška, tiesiog milžiniška. Taip į Menulį ar Marsą nuskristi žmonėje 20 amžiuje nenorėjo, kaip 15 e, e, nuplaukti į Indiją. Na, o nutiko taip, kad Indija nuo Europos buvo atskirta. E, iš pradžių taip jau susiklostė, kad Partų imperija – su romėnais ilgai konfliktavo. Partai išnyko, atsirado jų vietoje Persija. Tuomet jau Persija, mm, Persijos imperija kovojo su, su Bizantijos imperija nuolatos. Tik šiaip tai pavyko Persijai veikti, nutiko, kaip žinote, islamo ekspansija. Na ir vėl, arabai atskyrė e, Europą, krikščionišką Europą nuo Indijos. Tai arabai dar arabai, dar, dar jie bent prekiauti mėgo. Bet kai 13 amžiui įsitvirtina sunaikinus e, Bagdado kalifatą e, turkai šitam regione, na tai nei, nei, nei bėgti, nei rėkti. E, turkai ir prekiauti nemėgo, plėšikauti mėgo. Čia ne, ne dabartiniai turkai, o tiurkai turbūt taip reiktų sakyti. Seldžiukai e, atskira ten jų, atskiras etnosas. Na ir galiausiai, kuomet Bizantija užima Osmanų imperiją, jį vėl atskiria Europą nuo, nuo, nuo Indijos. Be Bizantijos iki 16 amžiaus Egipte dar, dar Egipto sultanatas, kuris irgi didelę meilę europiečiam nepasižymėjo. Tas atskirimas nuo Indijos, tai čia jau tiek to, kad e, keliautojai smalsus keliauti negali. Prekybą sugriovė ir nutraukė. Na ir, ir ta prekyba buvo, tiksliau ji vyko, bet vyko per keturias rankas ir, ir kainos buvo milžiniškos. Kogi prekiavo? Na tuo, ko, ko, ko Vasko da Gama ir ieškojo. E, krikščionių ir, ir prieskonių ieškojo. Prieskonių Europoje reikėjo, reikėjo daug. Ne tik dėl to, kad Europoje maistas buvo labai prieskas, viduramžiais taip ir buvo. E, o dėl to, kad e, na, gyvulininkystė buvo tokia, kad visus metus, galima sakyti, mėsos nėra, pašaro žiemai nesukaupiama, Na, ir visas prieaugis, kas užaugo iki, sakykime, gruodžio mėnesio, jisai staigiai ir, ir greitai visi išpjaunami. Atsiranda milžiniškas mėsos kiekis, kurį nėra kaip saugoti. Rūkimo Nu, taip kaip Šiaurės Europoje, Pietų Europoje nežinojo, žinojo mm, džiavinimą, bet džiavinimui reikia daug druskos ir, ir ne kiekvienas, mm, na, ne kiekvienas, ne, ne, ne, net ir keulės gabalas tam tinka, kumpiai faktiškai vien tik tinka. Na ir, ir, ir vienintelė išeitis buvo kaip nors užsūdyti, naudojant, naudojant prieskodis. Tai visiškai suprantama, jo labiau, kad ir viduramžių gyventojų skoniai tai buvo tokie labai savotiški. Mėgo, kad būtų daug riebu, labai ryški, ryškus skonis ir, ir, ir panašiai. Na, išlikę tai išlikę, nežinau, ten gal kam čia taip tokius skonius išsaugot pavyko ispaniškai virtuviai. E, ten taip jūs sakysit, kad kokie pomidorai, kokios paprikos, kokie, kokie pipirai. E, taip, ispanam pavyko gauti tų prieskonių daug, tiek, kiek jie nori. Ir, ir padarė skonius tokius, e, kokiais mėgauvasi Europoje 10-11 amžiuje. Dabar kiekvienas valstietis taip valgo, o kažkada tai buvo aristokratų įsivaizdavimo viršūnė. Mėsa tokioje virtuvėje sudaro tiesiog prieskonio dalį. Na, šalia to taip, e, vairiausi linksmi išsidirbinėjimai su, su, su maistu. Maistas reprezentuoja, maistas pateikia tave, kuo, kuo tu esi. O kuo daugiau prieskonių naudoji, tuo tu dar ir, ir na, ilgiau gali tą savo maistą vartoti. Prieskoniai kaip galios, kaip, kaip turto demonstracija. O jie buvo brangus. Devintoj skaidrėje galite pažiūrėti pipirų kilogramo dabartinės, aišku, čia kaina. Indijoje kai kainavo, tai ir dabar tenai krūvom turguje nuo, nuo žemės pardavinėja, bet tai vienas kilogramas du sidabro gramai nuvežus į Aleksandriją, na, Aleksandrija tarp, tarp um, Raudonosios jūros ir Viduržėmio jūros svarbus prekybinis taškas, tenai jau kaina pakildavo 5-6 kartus, 10-14 gramų. E, kirtus islamo krikščionių sieną su visais pavojais kyšiais ir, ir visokiais nuotikiais Venecijoje pardavinėdavo po 14-18 gramų. Na, jau venecijiečiai išvežiodavo po, po pusę Europos savo, na ne savo, savo įgytos prieskonius, e, su kukliu padvigubindami kainą iki 30 e, sidabro gramų už, už, už pipirų kilogramą. E, tie santykiai jie, jie buvo daugiau mažiau tokie, o, o tose salose, kur, kur daugiausiai buvo na, gvazdikas, muskatas ir, ir šiaip pipirai jau auginami, Indonezijos e, salyne, tai ten kainos buvo dar mažesnės. Žodžiu, komercinis interesas buvo ir, ir buvo labai ryškus. Jo labiau, kad ta prekyba, kaip minėjau, ėjo per rankų rankas, bet, bet, bet beveik visais atvejais tai buvo monopoliai. Pelnėsi visi, o galutinis vartotojas na, patirdavo didelį skurdą. Šiaip jau, jeigu pažiūrėti sidabro kainą ir va, kilogramas pipirų, tie santykiai ir dabar net nelabai ne, ne pasikeitė. Jeigu Indijoje ten, ten už švariokų saują galima nusipirkti kilogramus, tai pas mus parduotuvėje supakuota mažais pakeliais, nežinia kokias šiukšlės ir, ir parduodami kaip pipirai santykiai tai kainos e, <laughs> išliko tokie patys. Mes tik tai gyvename dabar žymiai turtingesnėje visuomenėje. Taip sakant, ačiū turbūt už tai kapitalizmui ir, ir vartotojiškai visuomeniai. O Europoje prieskoniai buvo tokie brangus ir tokie reikšmingi, kad galite pasižiūrėti 10, 11 e, skaidrėje, tapyba 16 amžiaus pabaigos, 17 pipirai ir prieskoniai suvyniojami išplėštą knygos lapą. Čia ne šiaip savo barbarizmas, čia toks mm, naujųjų turtuolių žaidimas. Štai kokie brangus, kad aš nepagailiu net knygos puslapio, kad juos įvinioti. Na ir Olandijoje ir, ir Italijoje taip, taip daroma. E, italų kalboj ir dabar pas mus atkeliavęs žodis e, specialistas, kurį jame taikyti e, gydytojam, na tai ir reiškia tas, kuris nutuokia apie specijas e, arba apie, apie vaistus. O kokią išvadą padarė mm, gerbiami viduramžių medikai? Nagi simpatinės magijos išvada. Jeigu mėsa nepūna, susidūrusi su, su prieskonė, užsikonservuoja. Tai ar negalima padaryti logišką išvadą, kad žmogus, kuris daug vartoja prieskonių, na, irgi turėtų gyventi labai ilgai ir, ir būti labai sveikas. Na ir taip, pažvelgus į renesansinės, o apie viduramžius nekalbu, medicinos knygas, taip ir gydo. Mm, pagrindinis vaistas, jeigu ne alcheminiai visokie gyvsidabrio mm, preparatai, tai yra vienokie ar kitokie prieskonių nuoveriai, mm, vynas, trauktinės, kažkokie kompresai, visur, visur bus naudojami prieskoniai. Vienom lygom vienokie, kitom kitokie. Ne, ja, 11 galit pažiūrėti baisiai nepadoro e, paveikslą, tai Janos Tyna mergina siūlanti austras. Čia vėl tą patį pamatysite, vėl iš knygos puslapis išplėštas e, su pipirais, tuos pipirus ant austrių barsto. Na, šiaip pasakius, tai šlikštus skonis, jeigu taip daryti, bet čiagi kas kito. Prieskoniai ne tik, kad ilgamžiškumą suteikia, bet dar ir stiprina lytinę potenciją. Nuoširdžiai tikėjo, kad kaitina kraują, na, įkaitintas kraujas, tai jau ten geriau už 2 kg viagros. Na, o mergina, kuri tai daro, tai ir žiūri paveikslo žiūrovą. Čia toks dailininko pajokavimas. Ten iš tiesų jo, jo sesuo nutapyta, bet <laughs> žiūrovas vadinasi ir yra tas impotentas, kuriam reikia austrių ir, ir, ir, ir dar austrių su dideliu pipirų kiekiu. Linksmi tie Olandai buvo, mm, ką jau čia be pasakysim. Taip, reikėjo ne tik pipiro europiečiam, reikėjo cinamono, nu, gvazdikėlių, muskato. Na, tokie kaip, kaip cin, cinamonas, tai augalas panašus į karklą, ten tiesiog žievę nu, nuplėšė ir, ir žiovina. E, Gvazdikėliai ir muskatas vaisiai, pipirai, tai vijokliniai augalai tokie, kur, kuriuos mm, didelio vargo užauginti nėra, bet, bet Visi prieskoniai labai mėgo labai specifines klimato sąlygas ir geriausiai jie augo Malūkų salose, tos Malūkų salos, tai nuo Salavezė. Na, iš geografijos gal atsimena, tai jau, jau ką, ką ta mm, Salavezė žem, na, salyna, bežionė jisai toksai panašus. Greta, tai yra toliau rytus, yra Malūkų salos, šešios vulkaninės salos, kuriuose buvo uh, ypatingas klimatas klimatas. Jos vulkaninės labai staigiai ir, ir labai aukštai, ten, ten poros kilometrų, net, net, net, net virš jūros lygio iškyla. Tropikai. Bet ten gana e, saliginai kaip tropikose vėsu, nes, ne, ne, nes oro e, specifinė labai dienos nakties temperatūros skirtumai. E, drėgna, bet ne tiek, kad, kad lite lytų ir, ir žodžiu, nuostabios sąlygos, tobulai tinkančios e, prieskonio augimui. Tai tiesą sakant, europiečiam gal reikėjo ne tiek e, pačios Indijos, kiek e, Malūkų salų, bet kadangi iki jų nuplaukti buvo nepaprastai sudėtinga, tai norom ar nenorom prireikė E, prireikė ir, ir į Indijos. E, beje, koks nors e, Magellanas, kuris apiplaukė iš kitos žemės pusės, jisgi plaukė ne tiek ten kažkur ieškoti nuotekių Indijoje ar, ar pas uh, kokį nors uh, Čingischano palikuonį Kinijoje. Ne, jisai plaukė tiesiai šviesiai, ieško tų malūkų konkrečių salų, Filipinus, sakykim taip. Uh, suranda ir, ir, ir tenai galą gauna, bet e, noras yra būtent tos salos, būtent ten augantis e, prieskoniai. Ką europiečiai galėjo pasiūlyti vietos gyventojam ir čia ne tik Indijoje ir visur kitur. E, na, tiesiog yra jau čia toks negražus stereotipas, kad karoliukus ir veidrodėlius ir skambalėlius. Na, iš dalies tai taip, tai vežė tas, tas prekes bet kam vežė. E, varpelių nemokėdavo pagaminti niekur kitur beveik pasaulyje. O daugelis šalių jos mėgo, nes e, varpai, neįprastas garsas, nubaido blogasias dvasias. Na, o galima ir karvai pririšti ar arkliu ir žinosi, kur, kur, kur jis nu, nuklydo. E, audiniai europiečių, jeigu Indija ir, ir Persija, tai galėjo ten ir ašaras sukelti, bet visur kitur jie vis tik ypač turtingi, ypač prabangus audiniai. E, jie buvo vertinami kaip, kaip irgi turto tam tikras požymis su tais karoliukais, tai, tai irgi tam, kad jų pagaminti stiklinių kokių nors, ar iš koralo, ar iš kreuklių, reikėjo pastangų, ne visi tą sugebėdavo padaryti. Antra, europiečiai mokėdavo spalvotus daryti, o tai jau buvo gerai. Tais, taip, su tais karoliukais, tai ten indienai labai mėgo, labai Afrikoje mėgo. Tiktai taikyti vietos mados klyksmą buvo europiečiam gana sunku, nes iki berot 17 amžiaus vertino raudonus, o po to mados pasikeitė ir sakė, ne, raudonų nenešiosim, veškite mum mėlynus. Tik mėlynus ir, ir jokių, jokių kitokių. Na, vėl su tais karaliukais, kažin kokių ten stebuklų nusipirkti buvo neįmanoma. Su veidrodžiais, su veidrodžiais kas kito. Veidrodžių gamybą žinojo tik europiečiai stiklinių tokių kaip, kaip dabar už, už vėl gra, grašų saują galima nusipirkti. E, Venecijoje, Murano saloje veidrodžiai buvo tokie brangus, kad čia tik Liudvikas koks 14 Versalį galėjo sauliaisti tą veidrodžių galeriją, kur, kur sienos e, veidrodinės. 18 amžiui tokius jau galėjo sauliaisti ne tik e, prancūzijos karaliai, bet ir vienas kitas imperatorius Rusijos e, arba Šventosios Romos imperijos. Anglai kokie nelabai jau ten savo galėjo tokią prabangą leisti. Nepaprastai brangus dalykas buvo veidrodžiai aristokratams skirti. Bet buvo daugybė civilizacijų, kuriuose vyro išvaizda ir grožis buvo labai svarbių dalykų na, ne, ne, ne moterim vilioti, o tiesiog vyras karys ir jis bet kokiom sąlygom turi atrodyti tobulai. Tai čia niekas Šiaurės Amerikos indienų nepralenkė šioje sferoje, bet jie nebuvo vieninteliai. Na ir įsivaizduokit, jeigu nėra nei veidrodžio, nei dar ko nors kito, kaip tu pamatysi, ar, ar viskas gerai su, su tavim. Vandenį atspindys, tai žinote, čia juoko kam, kambario lygis na, susigalvodavo visokių, nupoliruot bronzos kokią plokštę, sidabrą, bet ir ten ne tas, ne tas, švelniai tariant. O atvyksta į mūšį ir, ir, ir, ir tau vienas antakis nelygus. Nu, tai čia viskas, čia blogiau negu mergina į šokius taip atvykti. Tai merginai pamiršakis, per savaitę pamirš. Mm, o indienų ar, ar kokio ten Indijos ar, ar Afrikos kariai šito nepamirš. Ir nepamirš nei po savaitės, nei po metų. Jo anūkui dar primins, kad štai tu iš kokios apsileidėlių giminės gėdą padarėjai visai kariuomeniai ir, ir, ir panašiai. Turėjo europiečiai ir dar vieną tokį tas pinigines arba kauri kriauklės. E, šalia matote kinų hieroglifą, pinigus tiesiog ir reiškia. Jos ant, ant, ant virvelio suverdavo ant tokių stovų. E, čia buvo prekia, kurios Europoje nelabai buvo, bet ispanai surado Seišelių salas ir ten tų kriauklių buvo begalės. Ir jie jomis užpylė, taip sakant, rinką. Ir Afriką užpylė, ir Ameriką, ir kurėmė dar, dar ir, ir, ir Aziją. E, taip užpylė, kad 17 amžiaus pabaigoje tas kriauklės ėmė žiūrėti bet nebe kaip į pinigų ekvivalentą, a šiaip kaip į nedidelę puošmeną arba vaikų, vaikų žaidimus. Žodžiu, taip, europiečiai galėjo prekiauti gana tokiu visokiu nebūtiniausiu šlamštu, prabangos e, prekiamis, bet vėlgi tai nebuvo kažkoks toks šlamštas, kuris nieko nevertas, o vietiniai gyventojai idiotai, mes jiem nuvežėm ir, ir jie tais nargliai džiaugiasi. Ne pasikartosiu, tai buvo arba labai kultūrai svarbios prekės, arba labai gerai nutaikytos atsižvelgiant į vietos gyventojų mentalitetą, kaip veidrodžiai arba tie visokie e, karoliai.